Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Listopad je 1960. godine. U Brazilu se trebaju držati predsjednički izbori. Jedan od kandidata je Žanio Quadroš. On je rođen 1917. godine u Campo Grande u državi Mato Grosso. Kada mu je bilo 13 godina, obitelj se preselila u Sao Paulo i on se nakon toga predstavljao kao Paulista, građanin tog najvećeg brazilskog grada. Kvadroš je studirao pravo, nakon toga zaposlio se kao nastavnik zemljopisa i portugalskog jezika. S 30 godina kandidirao se na gradskim izborima u Sao Paulu kao kandidat PDC-a, kršćansko-demokratske stranke. Na izborima nije najbolje prošao, ali nakon što je izvan zakona stavljena komunistička partija Brazila, četiri njezina mjesta u gradskom vijeću Sao Paula danas su PDC-u i Kvadroš je tako ušao gradsko vijeće. Nakon tri godine boravka u vijeću, Kvadroš je izabran u parlament države Sao Paulo. Godine 1953. pobjedio je na izborima za gradonačelnika tog grada. Pobjedu je ostvario u borbi s kandidatom kojeg su podržavale tri najjače stranke u Brazilu. U listopadu 1954. nakon osam godina u politici i osamnaest mjeseci gradonačelničkog staža, Kvadroš je izabran za guvernera države Sao Paulo. I taj je put pobjedio kandidata kojeg su podržavale tri najjače brazilske stranke. Bio je to Ademar de Baroš iz PSP-a ili Progresivne socijalne stranke. On je u toj izbore ušao s jednostavnim geslom. On krade, ali i ostvaruje. Izbori za predsjednika bili su sljedeća stepenica u političkom usponu Žanija Kvadroša. Žanio Kvadroš mobilizirao je gradsko siromašno stanovništvo, borio se protiv elita i bio je protiv korupcije. Sve se to svidjelo onima koji od političke elite nisu imali nikakve koristi. Novinski magnet Asis Chateaubriand nazvao je Kvadroša fenomeno, zbog njegovih izbornih uspjeha. Činilo se da će Kvadroš lako pobijediti i na predsjedničkim izborima. Sada je za njega počela utrka koja će ga stranka uzeti za svog kandidata. Carlos Lacerda, vođa UDN-a, Nacionalno-demokratske unije, konzervativne stranke, izrazio je tu trku riječima. Žanio će pobjediti u svakom slučaju s nama ili s drugima. Kvadroš je postao član UDN-a. To nije izazvalo oduševljenje kod članova te stranke. To čak nije oduševilo ni njezine vođe. Ni kvadroš se baš nije najbolje ponašao. Leslie Bethel u Cambridgekoj povijesti Latinske Amerike u devetom tomu posvećenom povijesti Brazila nakon 1930. godine piše. Žanio je dva puta povlačio svoje ime tijekom procesa kandidiranja. Prvi put zbog unutarnje oporbe njegovoj kandidaturi i zahtjeva za ministarska mjesta, te drugi put zbog izbora kandidata za potpredsjednika. Konačno se odlučio prihvatiti Miltona Kampoša, kandidata za potpredsjednika koji je poražen na izborima 1955. Te je renuncijas, odustajanja, kasnije shvaćena kao nagovještaj njegova najglasovitijeg odustajanja, dovele su u Leserdu do apoplektične i proročke denuncijacije tog čovjeka. Taj klaun, taj šarlatan, taj lažac, uništit ću taj mit. Ne možemo imati takvu varalicu za predsjednika Republike. Ako je počeo na ovaj način, zamislite kako će završiti. Žanijov otac, s kojim je on imao složen odnos, upozorio je novine da će Žanio zbog emocionalne nestabilnosti i autoritarne naravi biti opasnost za brazilsku demokraciju. Usprko svih tih upozorenja i apoplektičnih denuncijacija, Žanio Kvadroš postao je predsjednički kandidat nekoliko stranaka. Bile su tu i UDN i njegova PDC, ali i PTN, Nacionalna radnička stranka, PL, stranka osloboditelja. Bila je to koalicija desnog centra. Kvadroš je odustao od svoje populističke retorike. Izbor Kvadrošovog protukandidata nije bio lak. Predsjednik Brazila bio je Juscelino Kubiček. On je bio moćan političar koji je pobjedio na izborima s motom. Struja, transport i hrana. Kada je izabran, te je stvari htio i omogućiti svojim biračima. Dao je sagraditi 18.000 km cesta u svom mandatu. Potaknuo je ogromne projekte gradnje hidrocentrala i tvornica teške industrije Čeličana. Njegov najveći projekt bilo je stvaranje novog glavnog grada Brazila, Brazilije, koji je dao podignuti tisuću kilometara od obale kako bi potaknuo razvoj Brazila izvan obalnog područja. Kubiček je na umu imao izbore 1965. Na njima je on htio biti važan kandidat, pa nije htio u predsjedničkoj palači snažnog čovjeka protiv kojeg bi se on morao natjecati. Zato je on napravio sve kako bi kandidat PSDA, socijaldemokratske stranke, bio njegov ministar rata, general Enrique Teixeira Lot. On je od Kubičeka dobio mlaku potporu na izborima. Socijaldemokrati su na izbore izašli u koaliciji sa PTB-om, Brazilskom radničkom strankom. Za potpredsjedničkog kandidata Lot je odabrao Joao Golarta. Kada je kampanja počela, ona je ušla u povijest po onome što je u njoj rečeno. Leslie Battle u kembričkoj povijesti Latinske Amerike u devetom tomu posvećenom povijesti Brazila nakon 1930. piše. Predsjednička kampanja Žanija Kvadroša bila je čak i za njegove standarde osobita, zbog njegove ideološke konfuzije. Proturječna i zagunetna osoba, Kvadroš je bio podržan od mnogih empresariosa, poduzetnika, posebno onih povezanih sa stranim kapitalom, od urbane srednje klase, velikog dijela visokog vojnog zapovjedništva i časnika vezanih uz visoku ratnu školu, ali i od 160 sindikatoša, sindikalaca povezanih s pokretom sindikalne obnove i s narodom kojem je ponudio nacionalističko-populističku reformu, uključujući i proširenje socijalnog zakonodavstva na ruralne radnike i nacionalističku vanjsku politiku koja je podržavala kubansku revoluciju. Brazilska ljevica bila je u isto vrijeme i za i protiv Kvadroša. 3. listopada 1960. godine 11,6 milijuna Brazilaca glasalo je na predsjedničkim izborima. Kvadroš je dobio 5,6 milijuna glasova ili 48,3%. Lot je dobio 3,8 milijuna glasova. Treći kandidat, Ademar de Baroš, dobio je 2,2 milijuna glasova. Na izborima za potpredsjednika najviše glasova dobio je Joao Goulart. 31. siječnja 1961. žuselino Kubiček predao je dužnost Žaniju Kvadrošu. Po prvi put u povijesti Brazila demokratski izabrani predsjednik civil predao je dužnost drugom demokratski izabranom predsjedniku civilu. Činilo se da se stvari dobro odvijaju u Brazilu. Kubiček se hvalio da je 50 godina razvoja sabio u 5 godina. Kvadroš je htio nadmašiti svog prethodnika, ali stvari nisu krenule dobro. Kongres koji je izabran 1958. bio je protiv njega. Stranka koja ga je podržavala, UDN, imala je samo 20% zastupnika u Donjem domu i 28% zastupnika u Senatu. Ali u samoj toj stranci postojali su otpori. Nije im se svidjela njegova revolucionarna vanjska politika koja je između ostalog obnovila diplomatske veze sa Sovjetskim savezom i uspostavila trgovačke veze sa Demokratskom republikom Njemačkom i drugim zemljama istočne Europe. Pored toga, Kvadroš je na javnoj svečanosti u Braziliji Ernestu Che Guevari dao nacionalni red Južnog križa, važno brazilsko odlikovanje. Kvadroš je postajao sve osamljeniji. Leslie Battle piše. Bio je autoritaran i arogantan. Nije pregovarao s protivnicima, niti ih je pokušavao pridobiti. Uvelike je ignorirao pravila političke igre. Vjerovao je da može vladati bez kongresa, zbog toga što je narod uz njega. Izoliran u novom glavnom gradu Braziliji, radio je od 6.30 ujutro do 8 navečer. Nije dobro spavao i pio je previše. Njegovi su ga neuspjesi učinili iritantnim, nestrpljivim i depresivnim. 25. kolova za 1961. godine, samo šest mjeseci i 23 dana nakon ulaska u predsjedničku palaču, Žanio Kvadroš dao je ostavku. Zaprepašteni tom odlukom, mnogi su ga pokušali nagovoriti da povuče ostavku. On je sve te molbe odbio. Ukrcao se na brod zvijezda Urugvaja i otišao u London. Do kraja svog života Kvadroš je pokušavao objasniti zašto je dao ostavku. Tek 1992. svom unuku Kvadroš je pokušao objasniti zašto je tako postupio. Razlozi su bili teška ekonomska situacija koju je naslijedio, stalna opozicija u kongresu, te nešto što je on nazvao okultne sile, koje su podrivale njegov autoritet. Njegova ostavka bila je politički manevar, protunapad koji je trebao njegove protivnike izbaciti iz ravnoteže. Leslie Battle piše. Žanio je napisao pismo ostavke 19. kolovoza i predao ga Ministarstvu pravde 22. kolovoza. Nije ni sanjao da će ono biti prihvaćeno. Očekivao je da vojska preuzme vlast, odmah odobri njegov prijedlog ustavne reforme usmjerene na jačanje ovlasti predsjednika i pozove ga nazad. Slobodan od kongresa i političkih stranaka, on bi se vratio u svoj svojoj slavi, poput De Gaulle u Francuskoj u prosincu 1958. Kvadroš se preračunao. Prvo vojska nije vjerovala u njega, ni narod nije shvaćao Kvadroša. Laserda je sve to komentirao riječima da je Kvadroš inteligentan, ali lud. Ustav je bio jasan. U slučaju ostavke predsjednika njega nasljeđuje potpredsjednik. Ali tu se pojavio problem. Vojska nije bila spremna prihvatiti Joao Golarta za predsjednika. Smatrali su ga opasnim ljevičarem. Vojska je učinila sve da spriječi Golarta da dođe na vlast. Čak je uvela cenzuru radija, televizije i novina. Zatočila studentske vođe i časnike za koje se smatralo da mogu pružiti potporu Golartu. Na kraju vojska nije uspjela spriječiti Golarta da dođe u predsjedničku palaču, ali uspjela umanjiti predsjedničke ovlasti. U parlamentu je provedena ustavna reforma koja od Brazila napravila parlamentarnu republiku. Vojska neće dugo ostati izvan politike. 1964. izvela je državni udar i preuzela vlast. Kada je izvela državni udar, vojska je bila puno okrutnija. Tisuće su završile u zatvoru. Mnogi su nestali nakon uhićenja. Godine 1969. u Sao Paulu vojna hunta uspjeće postaviti zasjedu jednom od svojih najvećih neprijatelja, čovjeku koji je napisao dijelo zvano mini priručnik urbane gerile. Ime tog čovjeka je Carlos Marigela, govori vojni i obavješteni analitičar Fran Višnar. Carlos Marigela na različite načine su mu pristupali od jedne mitologizacije romantičnog prikaza, a s druge strane izraziti protivnici, njegovi neprijatelji, nazivali su ga ortodoksnim komunjerom, psom čak, teroristom i slično. Njegov život je bio zaista težak. On je pristao čak da ga se zove revolucionarni terorist, ali terorizam taj je zapravo u zadnjoj fazi, u zadnjih nekoliko mjeseci e, svog života on je e, to počeo prakticirati sa svojom organizacijom, a prije toga je bio zapravo revolucionarni teoretičar. Napisuje je e, nekoliko vrlo dobrih knjiga o situaciji u Brazilu, o tome da li je moguća oružana borba i otpor i zapravo najzadovoljniji je bio kada ga se imenovalo antifašistom. Jer je zapravo i u prvom fazi svog života se sukobljavao s jednim takvim režimom, a i kasnije od 64. godine nadalje. Taj režim mu je konačno došao glave. Njegov zadnji dan života bio je 4. studeni 1969. E, u Sao Paulo. On je operirao i živio u nekoliko gradova pod tajnim stanovima. Sve ono što je napisao u priručniku, to je on ranije prakticirao, samo je na kraju to stavio na papir. On je operirao u Rio de Janeiro, odlazio je u državu Bahia, ova eh, jedna od saveznih država eh, Brazila, ali najviše je volio Sao Paulo kao najveći megalopolis. Dobro se osjećao među paulistima, stanovnicima države Sao Paulo. I on je zapravo tamo e, skončao. Namamljen je u policijsku zasjedu. Predsjednikovanje Žanja Kvadroša bilo je čudno. Na primjer, trošio je izuzetno puno vremena kako bi sjeo točno na sredinu stražnjeg sjedala svoje predsjedničke limuzine objavljivo je predsjedničke naredbe koje su dobile nadimak ulaznice. Jedna od tih ulaznica zabranjivala je upotrebu mirisnih bombica za vrijeme karnevala. Navodno je jedna takva bombica ozlijedila kvadroša kad je bio dijete i oštetila mu oko. Joao Golart bio je drugačiji. Vojska mu je dopustila da naslijedi kvadroša u predsjedničkoj palači samo ako pristane na ustavne reforme koje će predsjedniku oduzeti veći dio ovlasti. On je na to pristao, ali uspio je političkim manevriranjem osigurati da se 1963. održi referendum o ustavnim promjenama, koje su predsjedniku oduzele većinu ovlasti. Na referendumu Golart je dobio većinu svojih ovlasti natrag, ali ta će pobjeda koštati Golarta. Desnica, posebno vojska, smatrala ga je opasnim. Thomas iz e. Kidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene, piše. Strana ulaganja doslovce su prestala. Strani dobavljači tražili su trenutačno plaćanje za sve što su isporučivali. Tako su u opasnost doveli opskrbu naftom, tada se pola potreba podmirivalo uvozom. Vlada Sjedinjenih američkih država otpisala je Golarta. U najboljem slučaju smatrala ga je nepouzdanim, u najgorem revolucionarom i ograničila je pomoć na države koje su imale guvernere koji su bili protiv Golarta. Tu je politiku State Department opisao kao iskazivanje sklonosti otocima razuma. Do početka 1964. financijska tržišta brujala su od glasina o skorašnjem državnom udaru. Do ožujka 1964. stopa godišnje inflacije bila je preko 100%. Golart je pokušao riješiti problem ekonomske krize imenovanjem Santiago Dantaša, odvjetnika intelektualca i uglednog političara centra. Dantaš je pokušavao sa Sjedinim američkim državama i Međunarodnim monetarnim fondom sklopiti sporazume. Cijena je bila antiinflacijski program. Dantaš je zbog tog sporazuma optužen za prodaju Brazila, Washingtonu. Spominjao se predsjednik Kubiček koji je raskinuo sve veze sa MMF-om. Na kraju je Dantaš zbog teške bolesti dao ostavku. Ekonomska situacija bila je sve gora. Vojska je uz otvorenu potporu Sjedinjenih američkih država planirala državni udar. Do njega je došlo u noći s 31. ožujka na 1. travnja 1964. Vojska je očekivala oružani otpor. Njega nije bilo. On će doći tek 1968. Jedan od vođe tog otpora bit će Carlos Marigela. Njega će vojna hunta ubiti 4. studenog 1969. Praćen je E, dan ranije, noć i cijeli dan 4. studenog do 8 sati na večer, kad je prema zamisli policije i tajne službe DOPS konačno namamljen pred takozvanu Kazabranku bijelu kuću u središtu e, Sao Paula gdje je živio i njegova zapravo tajna konspirativni njegov stan jer je po onome što bi napisao u priručniku najbolje ako je potrebno za operativne poslove treba glumiti i buržuja. Njemu se dogodilo da je postao poliveni polivač. On je smatrao da ga ne mogu otkriti u jednom takvom ambijentu, nije imao praktički nikakvo osiguranje, a od oružja je nosio od otraga za pojasom, jer je nosio kožne jakne, traperice, to mu je bio stil, e, nosio je revolver. Nije volio pištolj, jer pištolj je izbacivao čahure i mogli su otići prstiju, ostati na njima, lako bi ga kasnije identificirali, a nije želio da se sazna njegov pravi identitet, e, barem ne u tom razdoblju, se pripremao na Kubi objaviti taj priručnik. U cilindru u bubnju imao svega dva metka. Jedan za svaki slučaj, a drugi za njega. Da se ubije, da ne bi prošao kroz mučenja dopsa, kroz sve te tehnike i taktike isljeđivanja političkih e, Eh, uhićenika, jer doista je nastradao. Nitko nije dobio takve batine, nitko nije prošao takvu torturu kao Carlos Marigela. Od svih revolucionara, terorista, kako god ih nazvali. On je zaista proživio svoj život eh, i kroz tu jednu okrutnu, surovu praksu koja ima i neke originalne brazilske izume kad je u pitanju mučenje ljudi zbog e, političkih razloga. Vojska je dugo bila prisutna u političkom životu Brazila. Godine 1930. vojska je okončala takozvanu Staru republiku tako što je dala vlast Žetuliju Vargasu. On je sljedećih 15 godina vladao poput diktatora. Godine 1937. vojnim udarom razorio je zadnje ostatke ustavne vladavine i uspostavio ono što je nazvao nova država. Bila je to zapravo fašistička tvorevina. Godine 1945. vojske državnim udarom svrgnula Vargasa s vlasti. Sada je to učinila kako bi Brazilu vratila demokratsku vlast. Vargas se vratio na vlast pobjedom na izborima i ušao je u predsjedničku palaču 1951. godine. Njegovo predsjednikovanje bilo je prepuno skandala i vojska se 1954. pridružila zahtjevima da Vargas odstupi s vlasti. On se pod tim pritiscima slomio i 24. kolova za 1954. počinio je samoubojstvo. U spavaćoj sobi predsjedničke rezidencije pucao si u srce. Iza sebe Vargas je ostavio pismo koje je ušlo u brazilsku povijest. Leslie Battle u kembridskoj povijesti latinske Amerike u devetom tomu Brazil nakon 1930. E piše. Navodno ga je Vargas diktirao novinaru Joseu Suarešu Masiel Filju, njegovom omiljenom uredniku i piscu iz Sjene. Otipkao ga je Masiel, Vargas nije tipkao. I možda ga je uredio, pitanje je koliko je on nadodao, prije nego što je odobren i kako je to njegova kći Alzira potvrdila, potpisan od Žetulija Vargasa. Vargas je uvijek bio, rekao je, rob naroda. On se 1950. vratio na vlast na rukama naroda i želio je obraniti narod i posebno vrlo siromašne od moćnih interesa koji su željeli osujetiti njegove napore da vlada zemljom u nacionalnom interesu i u interesu naroda. Sada, stari umoran, mirno on poduzima prvi korak na putu prema vječnosti i napušta život kako bi ušao u povijest. Godine 1955. vojska je preventivnim državnim udarom osigurala da Kubiček uđe u predsjedničku palaču. Godine 1964. u snažnu potporu Sjedinjenih američkih država vojska je svrgnula Golarta s vlasti. Ključnu ulogu u državnom udaru imali su američki veleposlanik Lincoln Gordon i vojni ataše Vernon Walters, koji će kasnije postati jedan od ključnih ljudi u američkoj središnjoj obavještenoj agenciji CIA. Neki Golartovi ministri i vojni časnici, poput generala Ladaria Teleš sa zapovjednika Treće armije, htjeli su naoružati civile kako bi se oduprli vođama udara. Kolart je to odbio, nije htio građanski rat. On je otišao iz Brazila, vojska je preuzela vlast bez ispaljenog metka. Oni će se ispaljivati tek nakon preuzimanja vlasti. Jedan od tih metaka ubiće Carlosa Marigelu. I točno u 8 sati policija je zatvorila je krug, klopka je bila zapravo potpuno zaokružena i policija otvorila vatru. Okršaja praktički nije bilo, ali nije imao s čime pucati, iako u specijalnim izvješćima pisalo tadašnja e, policija i tajna služba, e, ostalo je to zabilježeno da nakon kratkog ali žestokog e, puškaranja da je pao Carlos Marigela i tadašnji zamjenik policije treba zapamtiti njegovo ime, Sergio Paranas Fleri, poznat je, to je bio jedan od mučitelja, izvršitelja koji je bio službeno u policiji, a neslužbeno je bio jedan od kilera uh, u Dopsu, najvećoj tada obaveštajnoj uh, službi u brazilskoj uh, sigurnosnoj zajednici. On je napisao s ceste je uklonjen crveni pas lutalica. I naravno onda samo da, da je to bio izvrstan policijski blic, briljantna tehnika i slično njih sto protiv e, čovjeka sa dva metka u, u revolveru. Njegova koncepcija oružane borbe u gradu, za razliku od Che Guevare koji je preferirao selo i tu je zaglavio, je bila da elitne male skupine mogu državu toliko gnjaviti, čak u nekom trenutku je baciti baciti na koljena. Ali bio je dugi put dok je njemu to sazrilo. I to sazrijevanje je počelo u državi Baji, e, on se rodio u gradu Salvadoru, što je zanimljivo bio najveće okupljalište luka gdje su dovoženi robovi iz Afrike, gdje su Portugalci, ali i Englezi i ostali, čak i Japanci, dovozili robove u Brazil i taj posao je osobito cvjetao u 19. stoljeću sve do 1888. kada je službeno u Brazilu ukinuto, u Brazilskoj kraljevini tada još ukinuto ropstvo, tako da je njegova majka Marija eh, Rita eh, Nascimento, to je bilo ime i prezime na portugalski način, zapravo potomak robova. Carlos Marigela rođen je 5. prosinca 1911. Otac Augusto bio je radnik, majka Marija potomak robova. Marigela se nakon osnovnog i srednjeg školovanja upisao u Politehničku školu u Baiji, ali je napustio školu i postao član Brazilske komunističke partije. Prvi je put uhićen 1932. jer je napisao pjesmu protiv Žurasija Magalješa, jednog od moćnika Baije. Godine 1936. uhićen je zbog političke subverzije. Bilo je to u vrijeme diktature Žetulija Vargasa pušten je iz zatvora nakon godinu dana, da bi opet bio uhićen 1939. Ovoga puta ostaće u zatvoru sve do 1945. kada je u amnestiji nakon svrgnuća Vargasa s vlasti pušten. Sljedeće godine izabran je za saveznog zastupnika na listi Brazilske komunističke partije. Sve je to bio uobičajen put za jednog komunistu u latinoameričkim zemljama. Po tome se Carlos Marigela ne bi istaknuo od drugih drugova iz partije. On će ipak postati poznat zbog ovih redaka. Urbani gerilac je osoba koja se oružjem bori protiv vojne diktature, koristeći nekonvencionalne metode. On je revolucionar i vatreni domoljub, borac za oslobođenje zemlje, prijatelj naroda i slobode. Područje u kojem djeluje urbani gerilac veliki su brazilski gradovi. Urbani gerilac je neumoljiv neprijatelj režima i sustavno nanosi štetu vlastima i ljudima koji gospodare zemljom i izvršavaju vlast. Prvi cilj urbanog gerilca je da uznemiri, izmori, demoralizira vojni režim i njegove represivne snage i da napadne i uništi bogatstvo i vlasništvo stranih upravljača i brazilske više klase. Ovi se reci nalaze u mini priručniku za urbanu gerilu. Djelo je Marigela napisao negdje 1969. Objavljeno je sljedeće godine nakon njegove smrti. Mini priručnik je postao neka vrsta obaveznog štiva za revolucionare i teroriste širom svijeta. Od vedermena u Sjedinim američkim državama do frakcije Crvene armije i Crvenih brigada u Europi. Otac njegov Augusto, naravno Marigela, je pravi talijan, koji se doselio iz e, pokrajine Italije, Emilija Romanja, jedna od najdepših. Ovaj. Carlos Marigele odrastao u siromašnoj biti obitelji. Majka nije imala nikakvo praktički formalno obrazovanje, otac je bio radnik. Jedan poluindustrijski radnik koji se zarazio socijalizmom Benita Mussolinija, ono konac Prvog svjetskog rata kasnije, već je bio brazilski državljanin i koji je dobar dio svog života bio zapravo veliki privrženik duća, ali nije bio sam. Milijuni Italijana, uključujući ove Pauliste, a osobito ove državi Bahija, oko Salvadora e, i nekoliko manjih mjesta, njima je Mussolini i njegov korporativni fašizam, uređenost, ne treba biti sindikati, ali evo, tu je e, narod e, ipak mora zarađivati, mora stalno raditi, puna zaposlenosti i tako dalje. Ratovi, ljudi su u vojsci, zato su plaćeni i slično. To se zapravo e, dopalo i samim Brazilcima portugalskog e, podrijekla, tako da nije ni čudo da je na vlasti 30. godina bio zaista krvavi, okrutni režim e, Getulija, neko veli Hetulija, različito izgovaraju, to u Brazilu nema pravila, Hetulija Vargasa, njegova Vargasova era poznata. U tom razdoblju 30. godina, kada je Vargas e, i njegove oligarhija, njegov režim je bio apsolutno profašistički orijentiran prvo prema Italijanima, a kasnije i prema njemačkom nacizmu, pa zato nije ni čudno da je njegov e, glavni šef e, tajnog tog policijskog aparata, da se zvao Filinto Miller, koji je predstavljao u to doba kralja torture. Od svih latinoameričkih diktatora Žetulio Vargas bio je najobičniji. Imao je poveći trbuh i ironični smješak. Većinu života su ga podcjenjivali što je on itekako iskoristio u svom usponu na vlast. Jedan od njegovih trikova bio je da sugovornika uvjeri da ga je ne samo razumio, već da se s njim slaže. Nije se obogatio za vrijeme vladanja, ali uživao je u moći. Bio je sposoban za velike okrutnosti i bezosjećajnost. Suprugu Luisa Karloša Preštaša, časnika koji je odbio Vargasovu ponudu da zapovjeda vojnom pobunom 1930. godine i koji je kasnije postao legendarna figura, predao je nacističkoj Njemačkoj. Preštašova supruga bila je židovka rođena u Njemačkoj i umrla je u nacističkom logoru. Vargasova policija blisko je surađivala s gestapom. Na udaljenim otocima osnivani su zatvori i zatočenički logori. Carlos Marigela prošao je Vargasove zatvore i policijske šefove. Najzloglasniji je bio Filinto Miller. On je izmislio sustav masedada, mesarenja, mučenja, nevjerojatnog mučenja svih subverzivnih elemenata, da mu treba slomiti tijelo i duh istodobno i da nema tog čovjeka koji će podnijeti takvo. On je, on je tukao glavom, tukao je rukama i nogama, a e, specialitet mu je bio ne samo čupanje noktiju iz ruku i nogu, nego i nalomljavanje kostiju, osobito ključnih kostiju, osobno je iščašio ruku i slomio ključne kosti e, Carlosu Marigeli. I to je trajalo godinama. Carlos Marigela je u e, baji iz Salvadora su se preselili u grad Bai po istoimenoj saveznoj državi i tamo je završio osnovnu i srednju školu i upisao višu politehničku školu e, za civilnog inženjera jer su postojali i vojni, gdje si e, išao u vojne škole pa si onda bio pionir. Ili si gradio mostovi ili se bavio eksplozivima. On je to odabrao, nije htio ići u vojsku, jer ga je odbijalo ova očeva, očevo simpatiziranje fašista i on je nije završio tu školu, a inače fakultet u Baji u Salvadoru je e, otvoren tek 1946. iza drugog svjetskog rata i on ga je napustio 1934. i postao komunist. Priključio se komunističkoj partiji Brazila, koja je bila najveća komunistička partija u Latinskoj Americi, koja je sudjelovala u svim protestima, demonstracijama i oružanim ustancima tada u Brazilu, ponaj poznati kad su paulisti e, digli e, bunu i bilo je još e, i, i u Riju, ne samo u Sao Paulo, nego i u Riju, velikih nemira gore i do ovaj, Belo horizonta. Brazil je praktički plantio i Vargas je smatrao da je Filinto Miller, da je jedan Njemac, jedan profesionalni krvožder, kako su ga zvali, da on jednim, jednom surovošću može suzbiti. I e, Carlos Marigela je proveo u zatvorima godinu, dvije, ali najgori je bio onaj kad je uhićen 39. godine, Vargas i dalje na vlasti i proveo je interniran do 1945. godine. Žetulio Vargas nije namjeravao tako lako sići s vlasti. Namjeravao je mobilizirati sve svoje pristalice. Za listopad 1945. zakazao izbore, ali odbijao reći hoće li se kandidirati na njima. To je odbijanje mnogima značilo da Vargas namjerava izaći na izbore i pod svaku cijenu pobijediti. Vargasove pristalice osnivali su stranke s kojima on nije imao formalnu vezu, ali koje su ga otvoreno podržavale. On je nastojao mobilizirati radnike. Na kraju sve je prekinula vojska koja je Vargasu dala ultimatum. Ili će dati ostavku, ili će predsjednička palača biti opkoljena i bit će joj ukinuta opskrba vodom, strujom i ostalim komunalijama. Vargas je dao ostavku i otišao na svoj ranču. Na izborima 1945. pobjedio je general Euriku Gašpar Dutra. On je bio na listi socijaldemokratske partije. Njegov najjači protukandidat bio je također general Eduardo Gomes, koji je bio na listi UDN-a. Komunistički kandidat za predsjednika, Jedo Fuiza, dobio je čak 10% glasova. Vrlo brzo realnosti hladnog rata stigle su u Brazil. Godine 1947. Brazil je prekinuo diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, a Dutrina vlada izvršila je pritisak na Vrhovni sud kako bi se zabranila Brazilska komunistička partija on ulazi, ulazi kao poslanik u parlament države Baje i kao takav postaje član politbiroa komunističke partije Brazila, Sovjetski savez je tu isto kopiran, ima jako kutica, ali onda je napravio pomak Carlos Marigela, što su mu mnogi u, u partiji zamjerili, Centralni komitet komunističke partije Kine ga je službeno pozvao u radnu posjetu Narodnoj republici Kine. I on tamo boravi, često se to zanemaruje u njegovom životopisu, on boravi u Kini cijelu 53. i 54. godinu. On je to iskoristio do maksimuma. Kad bi ispunio svoj notes, onda je razne papiriće uzimao, ulaznice za muzeje, pa je pisao na poleđini, hvatao je bilješke, a nekada i na košulji jer je Kina tada izbacila svoje prve kemijske olofe koje su tako slinile, koje su bile da se ti mog, da ti je ostalo to, čak i pranje jedno dobro to nije skidalo. Onda je to prepisivao u sobi, u pansionu u kojem je bio, hoteli isti kao u Moskvi, u najslavnije doba kominterne i on je tu zapravo prikupljao podatke o oružanoj borbi. Tu je njemu se zrijevalo šta bi trebalo napraviti kontaktirao je sa poznatim tada generalima, revolucionarima kineskim i oni su rekli ako ne možeš otvarati frontu na selu, ako su seljaci nepovjerljivi, ako su srce im kuca više za drugu stranu, stranu ne možeš ih pridobiti milom ili silom, onda ideš u grad. A u gradu imaš elitne skupine i tu su zapravo kinezi njemu pričali o svojim iskustvima, o borbi u urbanim uvjetima protiv Japanaca kada su ubijali časnike japanske generala, otimali ih, ubijali njihove špijune i tako dalje i tako dalje. Dokumenta to sve danas potvrđuju. I sa tim znanjima on se vraća u Brazil. Godine 1959. na Kubi su revolucionari predviđeni Fidelom Castrom svrgnuli režim Fulgencije Batiste. Jedan od najbližih suradnika Fidela Castra bio Ernesto Che Guevara. On i francuski intelektualac Regis Debré, stvorili su takozvanu strategiju Foko ili strategiju žarišta. Ta je strategija trebala proširiti revoluciju po cijeloj Srednjoj i Latinskoj Americi. Strategiju ovako opisuje Robert L. Scheina u knjizi Latinoamerički rat. Prema Gevari, Kubanska revolucija dala je tri značajna doprinosa mehanici gerilskog ratovanja. Prvo, gerilske snage mogu pobijediti regularnu vojsku. One su više od neregularnih snaga, čija je misija napadati neprijateljsku pozadinu. Drugo, nije uvijek nužno čekati da se stvore svi uvjeti kako bi došlo do revolucije. Ponekad se ti uvjeti mogu stvoriti. Treće, u nerazvijenoj Latinskoj Americi revolucionarna borba treba se prije svega voditi na selu. Na Kubi su trebali biti uvježbavani revolucionari. Oni bi se trebali vratiti u svoje zemlje i pokrenuti malene odrede koji će biti jezgra buduće gerilske vojske. Tako su trebala biti stvarana žarišta revolucije po cijeloj Latinskoj Americi. Do 1963. na Kubi je bilo 10 logora za uvježbavanje gerilaca. Do sredine 1960. oko 5000 gerilaca uvježbano je na Kubi. Važnu ulogu u uvježbavanju imala je kubanska obavještena služba DGI ili generalni obavještajni direktorat. Prve foko revolucije izbile su 1962. u Venezueli, Kolumbiji, Peru, Guatemali i Dominikanskoj republici. Ali svi ti pokušaji su propali. Revolucija podignuta izvan gradova nije uspijevala. Carlos Maringela polako se počeo udaljavati od sovjetskog utjecaja. To je razdoblje kad je on bio kao jedan e, glasnogovornik e, komunističke ideje, ali sad se naginje prema Kini i tvrdi da je ovo u Sovjetskom savezu, da je to revizionizam, osobito nakon smrti e, Staljina, Staljin je bio mrtav, da Hručav to niš ne valja, to nema veze, Mađarska ono, klaunicu u Mađarskoj to je potvrđuje i to mu nije oprošteno. To mu nije oprošteno u partiji. On se tada već, bile su dvije frakcije, on se već tada sukobljava, a s druge strane režim koji je još bio demokratski, a Varga se vratio kao demokrat, ali su ga makli oligarsi, odnosno veliki e, ovi, e, tajkuni, karteli. Vrlo brzo je e, odletio s vlasti i do 1964. u Brazilu je bila jedna fluidna situacija da bi vojska preuzela vlast 1964. godine. Ta nova vlast koja je formirala DOPS, tajnu službu koja se službeno zvala Odjel za e, zaštitu političkog i socijalnog poretka. Nisu štitili siromahe i povećavali penzije radnicima, mirovine, nego je bila jedna klasična e, obavještajna služba koja prikriva svoju osnovnu djelatnost, a to je bila borba protiv komunističke subverzije na sve načine. Nisu više kao u doba Millera čupali nokte i lomili kosti, nego odmah elektrošokove. Pa je i ova Džilma e, Rusev, današnja e, predsjednica Brazila, ona objavila tajne dokumente. Ona je 22 dana bez prekida mučena od dopsa, jer ona je bila druga generacija, 47. godište i prošla je to ona i Lula da Silva ti novi amerikanizirani vojni stražitelji, tu je stvorena vojna policija, eskadroni smrti i tako dalje, oni su rekli idete silom ili milom. Silom je elektrošokovi na sve moguće načine. Milom je bilo da si povremeno, kad je to stiglo izvana, da, si, da ti ubrizgavan serum, serum istine to, to su stvarno u rijetkim slučajevima koristili, e, ipak su se često vraćali na ovaj stari način prebijanja ljudi. E, u tom razdoblju, znači on je upucan prvi dan, išao je u bolnicu i ostao u zatvoru do 1965. iz podvrnut je elektrošokovima, e, saslušavanjima. E, režim je zanimalo, novi režim je zanimalo što on radi, što on planira. Vojna vlast u Brazilu potrajeće 21 godinu. U tom razdoblju Brazilom će vladati četiri predsjednika. Sva četvorica bili su generali s četiri zvijezdice na epoletama i bili su odabrani od vrhovnog vojnog zapovjedništva. Pravni temelj vlasti generali su imali u nizu takozvanih institucionalnih zakona, koji su im davali razne ovlasti poput uvođenja cenzure ili ukidanje utemeljenja novih stranaka. Prva faza vojne vlasti trajala je do prosinca 1968. Tada su predsjednici bili generali Kaštelo Branku i Koštaj Silva. U tim godinama pobjedila je tvrda generalska struja. Takozvana meka struja zagovarala je kraće razdoblje vojne vlasti i manje brutalno uplitanje u politički život Brazila. O drugom razdoblju, koje će potrajati sve do ožujka 1974. najbolje govori nadimak koji se koristi za te godine olovne godine. U tim je godinama završilo predsjednikovanje košte silve. Thomas Kidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene piše. Politička atmosfera postajala je usijanija. Iskra koja je zapalila konačnu vatru došla je od govora Marcia Moreire Alveša, mladog kongresnika iz Rija koji je uputio izazov vojsi, predlažući da bi Brazilke trebale prosvjedovati protiv vojne vlasti tako da uskrate svoje draži ljudima u odori. Tvrda vojna struja bila je izvan sebe od bijesa zbog tog ruganja i zahtijevala je uhićenje Alveša. On je pobjegao vlastima u Čile i kasnije u Francusku. Tvrda linija odlučila je da je vrijeme za oštrije mjere. Predsjednik je u prosincu objavio još jedan institucionalni zakon. Ovaj je bio broj pet – koji, za razliku od ostalih institucionalnih zakona, nije imao datum prestanka važenja. Brazil je sada postao istinska vojna diktatura. Institucionalni zakon broj 5 nazvan je državnim udarom unutar državnog udara. Nakon toga više od 500 sveučilišnih profesora, novinara i diplomata izgubili su svoja politička prava. Neki su zatvoreni, veći dio natjerani u izgnanstvo. Nakon zakona broj 5 počela je i oružana borba. Satnik pete pješačke pukovnije Karloš Lamarka dezertirao iz vojske i osnovao VPR, avangardu narodne revolucije. Ta je skupina započela oružanu borbu protiv režima. Državni udar unutar državnog udara natiraće i Karlasa Maringelu da napiše ove redke u svom mini priručniku. Danas uključiti se u činove nasilja, biti terorist, oplemenjuje svaku časnu osobu, jer to je čin vrijedan revolucionara uključenog u oružanu borbu protiv sramotne vojne diktature i njezinih užasa. Konačno, on se razišao sa komunističkom partijom Brazila u 1968. godine i onda formira vlastitu stranku za nacionalno oslobođenje ALN i unutar toga ima e, vojno krilo koje se zove revolucionarni pokret 8. E, 8. listopada, a poznat kao MR8. I neposredno pred smrt dva mjeseca on koristi sve ono što je prikupio u priručniku za gradskog birilca. Počinje sa otmicama, odmah tima američkog ambasadora u Brazilu, što je bilo nečuveno, jer sigurnost je bila ono, gotovo savršena, i pljačke banke serija pljački banaka e, novaca milijuni, milijuni američkih e, dolara. Putovao je u Havanu također e, sa putovnicama krivotvorenim što su kubanska tajna služba radila savršeno i prije nego što je umro mjesec dana sve rukopise je poslao na Kubu tako da je udžbenik priručnik za gradsku gerilu objavljen nakon njegove postmortem nakon njegove smrti. Carlos Maringela smatrao je da su skupine od 4 do 5 boraca idealne za urbani rat. Prvi cilj bile su banke. Do početka 1970-ih njegova skupina opljačkala je njih oko 200. Pored toga u otmicama je skupljeno više od 2 milijuna dolara. Među otetima bio je guverner Sao Paula Laudo Natel. U listopadu 1968. ubijen je satnik američke vojske. 4. rujna 1969. otet je američki veleposlanik Charles Burke Elbrick. Veleposlanik je pušten u zamjenu za 15 političkih zatvorenika. Sve ono što je njegova skupina skupina radila, Carlos Marigela je stavljao u svoj mini priručnik Urbane gerile. U odjeljku o grijesima urbanog gerilca u mini priručniku piše. Sedam grijeha urbanog gerilca. Prvi grijeh gerile je neiskustvo. Urbani gerilac, oslijepljen ovim grijehom, misli da je neprijatelj glup, podcjenjuje neprijateljevu inteligenciju, misli da je sve lako i, kao rezultat, ostavlja za sobom dokaze koji mogu voditi do katastrofe. Drugi grijeh urbanog gerilca je hvaljenje o akcijama koje je poduzeo. Treći grijeh urbanog gerilca je taština. Gerilac koji pati od ovog grijeha pokušava riješiti probleme revolucije akcijom u gradu, ali da ne razmišlja o počecima i preživljavanju drugih gerilaca u drugim područjima. Četvrti grijeh urbanog gerilca je preuveličavanje njegove snage i poduzimanje akcija za koje on još uvijek nema dovoljno snage i tražene infrastrukture. Urbana gerila nastala je kao reakcija na propast strategije FOKO. Kada je Castro čuo da latinoamerički revolucionari razmišljaju o urbanoj gerili, rekao im je da će gradovi Latinske Amerike biti njihova groblja. Castro je bio u pravu, ali iza Carlosa Marigele ostao je njegov mini priručnik za urbanu gerilu, dijelo koje je nadahnulo niz terorista i gerilaca, govori vojni i obavješteni analitičar Fran Višnar. I pojavio se na svim kontinentima, e, naprosto je napravio zaista veliku e, štetu onim reživima koje je prozivao cijeli život. On bi danas u 2014. godini imao 103 godine, uostalom kao Nguyen Van Jap, slavni vjetnamski general koji je umro u toj 103. E, godini. On nije bio džuboks, čak niti džuboks generacija, kao Rusev, današnja predsjednica prije toga Lula da Silva, od tih ljevičara koji su uspjeli, ali je činjenica e, da je on na tom planu borbe e, zaista napravio mnogo, zapamćen je više nego u biti Che Guevara, jer niko drugi nije to bio kadar napisati i analizirati i dati konkretne e, naputke. S druge strane, njegovi su pobjedili. Njegovi su na vlasti dva mandata za redom i to rade poprilično, poprilično uspješno i objavljuju e, sve dokumente i spise e, koje DOPS nije stigao uništiti.